Սերժ Սարգսյան-Իլհամ Ալիև հանդիպումը տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ Ժնևում։ Կարևորագույն հանդիպումներից առաջ Ադրբեջանը սադրանքների է դիմում։ Արցախի ազգային ժողովի լրացուցիչ ընտրությունների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արտահերտ նիստ է հրավիրել։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հյուրընկալել է Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը բարերար Էդուարդո Էրնեկյանին հանձնել է հայրենիքի իշխանության։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովը մատնանշել է Թուրքիայում օրենքի գերակայության հետ կապված լուրջ խնդիրները։ Ֆիլիպիներում մեկնարկած շախմատի մրցաշարում գրոսմայստեր Կարեն Գրիգորյանը հաղթանակ է տոնել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախաձեռնությամբ սույն թվականի հոկտեմբերի 16-ին Շվեյցարիայի համադաշնությունում Ժնևում հանդիպում կկայանա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության եւ տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը։ Քանի դեռ հակամարտության կողմերի միջև չկա վստահություն, կարգավորման հարցում առաջընթացն անհնար է։ Այս մասին նշել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների սպասվող հանդիպմանը։ Ինքնին այն փաստը, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է իր միջազգային պարտավորություններից, արդեն հարցականի տակ է դնում ցանկացած ապագա համաձայնություն։ Նա կարող է իր ստորագրությունը դնել եւ վաղը չկատարել, ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարարը։ Շավարժ Քոչարյանն ընդգծել է, որ այսօր հայկական կողմը չունի երաշխիք, որ Ադրբեջանը բանակցելուն զուգահեռ չի սկսի ռազմական գործողություններ։ Ոնց կարելի է խոսել առաջընթացի մասին, եթե չկա ողմելի միջև վստահություն։ Ավելին, ինքնին այն փաստը, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է իր միջազգային պարտավորություններից, արդեն հարցականի տակ է դնում ցանկացած ապագա համաձայնություն։ Նա կարող է ստորագրությունը դնել այդ համաձայնության եւ վաղը չկատարել։ Բանակցային գործընթացի տեղում դոփելը պայմանավորված այն հանգամանքով, որ ի սկզբանե Բաքուն ընտրել էր ուժային քաղաքականություն ի պատասխան ինքնորոշմանը, եթե կրակում են, սադրում են, եթե ամեն օր սպառնում են ուժով, ո՞նց կարող է առաջընթաց լինի։ Շաբաշ Քոչարյանի խոսքով, եթե Արցախյան հակամարտության գոտում ինչ-որ չափով նվազել են միջադեպերը, դա պայմանավորված է նրանով, որ հայկական կողմերն ավելի պատրաստված են դրանց, ավելի համալրված են անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Ընդհանուր առմամբ մենք գիտենք, որ Ադրբեջանի նպատակն անդադ վնաս հասցնելն է։ Դա իրենց հետևողական քաղաքականությունն է։ Այո, կարևորագույն հանդիպումներից առաջ, ընթացքում, հետո սադրանքներն ավելի հաճախակի են դառնում, ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտ գործնախարարը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հոկտեմբերի 12-ին տեղի ունեցել Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերտ նիստը։ Քննարկվել է հադրութի շրջանից ընտրված Արցախի ազգային ժողովի падգամավոր Իվան Խորենի Ավանեսյանի падգամավորական լիազորությունները դադարեցնելու եւ լրացուցիչ ընտրություններ նշանակելու հարցը։ Որոշումը կայացվել ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 11-ին թիվ 6 ընտրատարածքում նշանակել ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորի լրացուցիչ ընտրություններ անցկացնելու, ինչպես նաև հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը։ Ինչպես նշել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սրփուի Արզումանյանը, Տեխնացուների գրանցման փաստաթղթերը հադրութի տարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու ժամկետ է սահմանվել հոկտեմբերի 18-ից մինչև հոկտեմբերի 27-ը, իսկ գրանցումը կկատարվի հոկտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 6-ը։ Նախընտրական քարոշցության ժամանակատված է սահմանվել նոյեմբերի 7-ից մինչև դեկտեմբերի 9 Ընտրությունը պետք է կազմակերպվի հադրուտի ամբողջ շրջանում թիվ 6 ընտրատարածքն ընդգրկում է 33 տեղամաս եւ 2017 թվականի հուլիսի 1-ի տվյալներով ոստիկանության Տրամադրած այս ընտրատարածքում ընդգրկում են 8595 ընտրող։ Առաջադրման ընթացակարգին վերաբերող տվյալները հայտարարության տեսքով հրապարակված կլինի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում, այն մենք կուղարկենք եւ Ազատ Արցախ թերթին եւ հանրային հեռուստատեսությանը որպեսզի անընդհատ շրջանառության մեջ այդ ընթացակարգը մեկնաբանվի Նիստի վերջում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել պատասխանատուներին առաջիկա ընտրությունների հետ կապված հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցով նախատեսված բոլոր միջոցառումները սահմանված ժամկետներում եւ պատշաճ մակարդակով իրականացնելու նպատակով։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Թաղասեր գյուղը Հադրութի շրջանի խոշոր տնտեսական զարգացման եւ բնակչության աճի միտումը պահպանող համայնքներից է։ Վարսիկ Խարությունյանն է պատմում։ Եվ իրոք թաղասերը բնակչության աճման միտում ունեցող գյուղ է, առավել եւս, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ արտագաղթողներ չկան, երիտասարդ ընտանիքներն էլ մեծ թիվ են կազմում։ Մեզ հետ զրույցում համանքի ղեկավար Կարեն Հովսեփյանն ուրախությամբ նշեց, որ երիտասարդները աշխատատեղի խնդիր չունեն երիտասարդության մեծ մասը զարարում են պաշտպանության բանակի տարբեր ստորաբաժանումներում, մյուս մասը տարբեր հիմնարկներում։ Փաստորեն սա այն եզակի գյուղն է, որ երիտասարդները աշխատելու խնդիր չունեն։ Խնդիր չկա, չունեն։ Այս պահին գյուղում կառուցվում է գյուղապետարան, զուգահեռ աշխատանքներ են ընթանում նաև ջրամատակարարման ուղղությամբ, շուտով կսկսվեն նաև ջրաչափերի տեղադրման աշխատանքները։ Խնդիրները համանքային կենտրոն է եղել, դոմպարաժեշտման է եղել, սովորության փակվածու, դալի ասած 70-80%-ով արդեն կատարված է։ Դա գյուղի համար կարևոր համանքային կենտրոնը բուժկետը, դրանից բացի գյուղում ջրամատակարումն է կատարվում, տեղադրել են դարչափեր եւ սովորության ջուրուկա գյուղում, բայց չեմ կարող բավարարել բնակության մեր ժողովրդին, որ ջրաչափերը տեղավորեն 100%-ով կբավարեն ջրով բնակության։ Գյուհամիչյան ճանապարհը։ Ճանապարհը կարելի ասած նորմալ, որ ջերի հարցը լուծի, նրանից հետո վարչակազմի ղեկավարը նա պայմանավորված է, որ նորից ճանապարհները վերանորոգեք։ Թաղասերի միջնակարգ դպրոցը ճունի մասնագետների խնդիր, ապահովված է համապատասխան մանկավարժական կadrերով, հավաստիացնում է համանքի ղեկավարը ունի դպրոց, ունեմ 65 աշակերտ, ունեք 20 նանտ ուսման զբաղում է 24 ուսուցիչ, մասնագետը խնդիր չունեմ։ Նաև օտար լեզվի մասնագետ։ Բավարար։ Գյուղում գրեթե աշխատատեղերի խնդիր չկա։ Երիտասարդների մի որոշ մասը ծառայում է պաշտպանության բանակում որպես սպաներ կամ պայմանագրային զինծառայողներ, իսկ մյուսները, ինչպես նաև միջին տարիքի մարդիկ, հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Զբաղվում են անասնապահության, հողագործության, հողունեք, այս հողադրությամբ 150 հեկտար հողունեն, դա կոչվում է եգորոտ կոտնտուզան կոչվող տեղամաս ժողորդու հողագործության զբաղում։ Հայ Նշենք նաև, որ առայժմ թաղասերը չունի բուժկետ։ Զրուցակցից հավաստմամբ նոր կառուցվող համայնքի կենտրոնում տեղակայված կլինի նաև բուժկետը, իսկ մինչ այդ թաղասերցիներն օգտվում են շրջանային հիվանդանոցից, որը գյուղից ընդամենը 1 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հյուրընկալել է Էրեբունի Երևան 2799 տոնակատարությանը մասնակցելու նպատակով Երևան այցելած Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանին։ Ողջունելով Ստեփանակերտի քաղաքապետին Տարոն Մարգարյանը շնորհակալություն է հայտնել Երևանի տոնը միասին նշելու հրավերն ընդունելու համար։ Արցախի մեր գործընկերների հետ միասին մենք իրականացրել եւ իրականացնում ենք բազմաթիվ ծրագրեր, եւ իսկապես հաճելի է արձանագրել, որ այս տարիների ընթացքում մենք գրանցել ենք շոշափելի ձեռքբերումներ մեր ներդրումն ունենալով ինչպես Ստեփանակերտի, այնպես էլ Արցախի շրջանների զարգացման գործում, ընդգծել է Տարոն Մարգարյանը։ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն էլ իր հերթին շնորհավորելով Տարոն Մարգարյանին Երևանի օրվա արդիվ շնորհակալություն է հայտնել Երևանի եւ Ստեփանակերտի արդյունավետ համագործակցության ամրապնման եւ ընդլայնման հարցում ցուցաբերվող մշտական պատրաստականության եւ ջանքերի համար։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում հոկտեմբերի 12-ին տեղի ունեցել Արգենտինահայ բարերար Էդուարդո Էրնեկյանին Հայաստանի ազգային հերոս բարձրագույն կոչում շնորհելու հանդիսավոր արարողությունը, որի ընթացքում Հանրապետության նախագահը համազգային նշանակություն ունեցող բացառիկ ծառայությունների Հայաստանի շինացմանն ու բարգավաճմանն ուղված ազգանվեր գործնեության համար մեծանուն բարերարին հանձնել է հայրենիքի իշխանանշանը։ Կոչումը շնորհելու արարողության ժամանակ Սերժ Սարգսյանն իր շնորհավորական խոսքում անդրադարձել է մեծանուն բարերարի անցած ուղուն եւ հայրենանվեր ձեռնարկումներին, բարձր գնահատել նրա գործնեությունը եւ վստահություն հայտնել, որ Էդուարդո Էրնիկյանը նույն երանդով շարունակելու է իրականացնել այս շնորհակալ աշխատանքը։ Էդուարդո Էրնեկյանն իր համար մեծ պատիվ է համարել հայրենիքի բարձրագույն պարգևին արժանանալը, երախտագիտություն հայտնել հանրապետության նախագահին եւ ընդգծել, որ այն ընդունում է մեծ պատասխանատվության զգացումով եւ խոնարհությամբ։ Արարողության ժամանակ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսն իր ջերմագին շնորհավորանքները եւ հայրապետական օրհնությունն է բերել երախտավոր հայրենուն պետական բարձր պարգևի արժանանալու կապակցությամբ։ Ցավում են, որ ՀԱՊԿ խորհրդանական վիաժողովին առաջին մասնակցությանս նախորդեց ադրբեջանական ցինիզմը։ Այս մասին այսօր Սանկտ Պետերբուրգում Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդանական վիաժողովի խորհրդինիստի ժամանակ նշել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը։ Նա նիստում հանդես է եկել հայտարարությամբ եւ մասնավորապես նշել. Այն օրերին, երբ Հայաստանում անցկացվում էին ՀԱՊԿ-ի արագ արձագանքման հավաքական ուժերի զորավարությունները, ադրբեջանական կողմից արձակված գնդակից սպանվել է Հայաստանի զինված ուժերի 19-ամյա զինծառայող, նշել է Բաբլոյանը։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի, տվյալ իրավիճակում սա մարտահրավեր է ոչ միայն Հայաստանին։ Եվրոպայում ԱՄՆ անվտանգության եւ համագործակցության հանձնաժողովը Հելսինկիի հանձնաժողովում հոկտեմբերի 18-ին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թեմայով ճեպազրույց կանցկացնի։ Կմասնակցեն Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահներ Քերի Քավանոն եւ Ջեյմս Օրլիքը, ինչպես նաեւ հայտնի անկախ փորձագետ Մագդալենա Գրոնոն։ Նրանք կգնահատեն իր հակամարտության ներկայիս վիճակը, Մինսկի խմբի ձևաչափը եւ կայուն խաղաղության հերանեկարները։ Հայկական ցակմամբ մարդու իրավունքների ամերիկացի իրավապաշտպան Գրեգ Ասբետը արժանացել է Ջոն եւ Քեթրին Մակ-Արթուր հիմնադրամի կրթաթոշակին, որն ավելի հայտնի է որպես հանճարի դրամաշնորի։ Մակ-Արթուրների հիմնադրամը հայտարարել է կրթաթոշակների հաղթողներին, որոնցից յուրաքանչյուրն ընտրվել է ինքնատիպության դրսևորման, ստեղծագործական նվիրվածության եւ ինքնազարգացման կարողության համար։ Ասբետը սոցիալական պատասխանատվության նոր մոդել է մշակել ցածր վարձատրվող աշխատակիցների համար շուկայական պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Այս մոդելը աշխատավայրում ապահովում է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, աշխատակիցները աշխատանքի պայմանների սահմանման եւ վարքականոնի հաստատման գործում հիմնական դեր են ունենում։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովը նշել է, որ Եվրոպայի խորհրդի բազմաթիվ անդամ պետություններում օրենքի գերակայության հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան, մատնանշելով 5 երկիր, որտեղ վերջին իրադարձությունները վտանգ են ներկայացնում օրենքի գերակայության նկատմամբ հարգանքի համար։ Բերն Ֆաբրիցիուսի զեկույցի իման վրա պատիրակները մանրամասն ուսումնասիրել են իրավիճակը Բուլղարիայում, Մոլդովայի Հանրապետությունում, Լեհաստանում, Ռումինիայում եւ Թուրքիայում։ Լեհաժողովի պատվիրակները կոչ են արել Թուրքիային հնարավորինս արագ հանել արտակարգ դրության ռեժիմը եւ վերանայել սահմանադրական փոփոխությունները։ Փաստաթղթում ասվում է, որ Թուրքիան պարտավոր է անհապաղ վերջ դնել դատավորների եւ դատախազների, ինչպես նաեւ այլ քաղաքացիական ծառայողների մասսայական պաշտոնանկություններին եւ վերականգնել պաշտոններից հեռացված մարդկանց գործերը։ ԱՄՆ-ն դուրս է գալիս միավորված ազգերի կրթության, գիտության եւ մշակույթի կազմակերպության կազմից, որոշումն ուժի մեջ է մտնելու 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ին։ 2011 թվականին Վաշինգտոնը հրաժարվել է ֆինանսավորել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին այն պատճառով, որ այն իր շարքերն է ընդունել Պաղեստինին։ ԱՄՆ-ի օրինակին հետևել է Իսրայելը, ինչի արդյունքում կազմակերպությունը զրկվել է 22% ֆինանսավորումից։ Մարզասերների համար Ֆիլիպիներում մեկնարկած Negros Open միջազգային մրցաշարում կայացել են երկրորդ տուրի պարտիաները, որում Կարեն Գրիգորյանը հաղթանակ է տոնել Ռոսեն Ռուլոյի նկատմամբ։ Երկրորդ տուրից հետո Աղուսյակը երկուական միավորով գլխավորում է 7 շախմատիստ։ Կարեն Գրիգորյանը 1.5 միավորով ընթանում է առաջատարներին հետապնդողների խմբում։ Negros Open միջազգային մրցաշարին մասնակցում են 6 երկրների 51 շախմատիստ, այդ թվում 7 գրոսմայստեր, 6 միջազգային վարպետ։ Մրցաշարում առաջին դասակարգված շախմատիստն է անգլիացի հանրահայտ գրոսմայստեր Նայջել Շորթը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց ձեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 6-ից 11, ցերեկը 12-ից 17 աստիճան տաքություն։